Hmm. Znači imamo naredbu na vjerovanje, u propise vjere i poziv u vjeru i u imanju propise vjere. Kaže od Ibnu Abbas radijallahu anhu preneseno je da je delegacija Abdul Kajsa došla poslaniku sallallahu alaihi ve sellem i, i on je rekao Menil kaumu au menil vefdu Ko ste vi ili koja ste vi delegacija? Znači, delegacije su poslaniku sallallahu alaihi ve sellem dolazile koje godine? Koje godine? Osme, devete i desete. Naročito devete. To je bilo nakon kojih događaja? Nakon osvojenja Mekke. Znači, kada je poslanik sallallahu alaihi sallam osvojio Mekku, tada je došlo ispunjenje obećanja koje je spomenuto u suri Al-Fetah i da džaj nasullahi al-Fetah. Kada Allahova pomoć i pobjeda dođe. Pod pobjedom ovdje misli se na osvojenje Mekke nas الناس يدخلون في دين الله أفواجا i vidiš ljudi da dolaze u, ulaze u vjeru u skupinama to su te delegacije skupine dolazile i kažu dođe pleme i dođu predstavnici plemena i kažu mi prihvatamo islam ima 500 ljudi 1000 ljudi ne znam u skupinama su dolazile znači od tih delegacija bila je delegacija plemena Abdulhajs pa su oni rekli mi smo rabija znači dio tog plemenu. Pa je rekla merhaben bil kavmi au bil wafdi gajra hazaja vala nedama. Dobrodošao narod koji neće se kajati i koji neće biti osramoćen. Neće se kajati i neće biti osramoćen. Znači zato što su došli i zato što su bili tu, to je poslanik sallallahu alejhi ve sellem također im izrazio dobrodošlicu i na neki način ih smirio da njihov dolazak <clears throat> je dobro za njih. فقالوا يا رسول الله إن لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام Allahu poslaniče, mi ti ne možemo doći osim u svetim mjesecima. وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر jer je između nas i tebe pleme nevjerničko mudar. Famurna bi emrin faslin nuhbiru bihi men vara'ana wa nedhunu bihi mđenna. Pa nam naredi nešto što će nam biti dovoljno da naredimo onima koji su ostali u plemenu čekaju naš povratak i što će nam biti dovoljno da uđemo u džennet. وَسَأَلُوهُ عَنِ الْأَشْرِبَ I pitali su ga šta smiju piti. فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعَ فَنَهَاهُمْ عَنَا Pa im je poslanik sa sallam u svim tim pitanjima naredio četvero, a zabranio četvero. Znači, dolaze mu i kažu, imamo problem, ne možemo prolaziti često do tebe. Daj nam nešto sažito, dovoljno, da obavijestimo narod iza sebe i da uđemo u džennet. Da zaslužimo džennet i šta smijemo piti. Jer je u to vrijeme alkohol bio jako raširen među Arapima i pili su ga praktično umjesto vode i bilo je to kao vid počasti među njima. Sramota je bilo da čovjek dođe i da ne ponudiš mu alkohol. Prvo što se ponudio je alkohol, pa onda ostalo. Šta smiju piti? Šta im je naredio? Naredio im je da vjeruju u Allaha jedinog. Znači, vjerovanje u Allaha jedinog. A onda im je rekao, a znate li vi šta znači vjerovati u Allah Đelešanu? A te ne mel imanu billahi vada. Rekli su, Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Pa je on rekao, šehadetu an la ilaha illallah, wa ne Muhammad Rasulullah. To znači posvjedočiti da je Allah jedan jedini istinski Bog i da je Muhammed Allahov poslanik. da se obavlja namaz, daje zekat, posti Ramazan i da dajete petinu od ratnog plina. وَأَنْ تُعْتُ الْخُمْسَ مِنَ الْمَكَانِ وَنَهَاهُ مَنْ أَرْبَا A zabranio im je četvero. Zabranio im je Al-Hantab, Wad-Duba, Al-Nakir, naqir Wal-Muzaffad, وَرُبَّمَا قَالْ muqabir znaci Znači, Al-Hantab, Wad-Duba, nakir al Al-Muzaffad i sumnje prenosa da je rekao El Muqabber. Onda je poslanik sallallahu sallam na kraju rekao Ihfadu hodne u ahbiru bihinne men Zapamtite ovo što sam vam rekao i recite to onima koji su ostali iza vas. Znači da vidimo o čemu se ovdje govori u Medisu. Znači rekli smo došla delegacija, hoće da sazna da uđe žene dovoljno. Zabranjujem četvero, naređujem četvero naredbe su vezane za uopće. Znači, vjerovanje u Allah Đelešanu da bi pojasnio šta to znači. Šehadet, namaz, pomoć, zakata. I da daju petinu od ratnog plina. Ovo ovdje je dokaz za dvoje. Prvo, da dijela ulaze u iman. Da su dio imana i da mišljenje murđija da je samo vjerovati dovoljno u srcu nije dovoljno. Malo prije spita za murđija. Jer kaže, znate li što znači vjerovati u Allah, pa navodi tamo namaz, zakat, Znači sva dijela generalno ulaze i dio su imana. Drugo, zašto je dokaz? Poslanik sallallahu alaihi sallam je svakom čovjeku, svakim, svakom narodu, svakoj delegaciji govorio o dijelova imana što je najvažnije za njih. I zato postoji razlika u onim rivajatima, vidjeli ste do sad negdje spominje da je dio ovo, dio ono, znači šta je sebe to je razlici? Slušalci. Znači oni koji su bili pred poslanikom sallallahu Ovim spominje petinu od ratnog plina. Zašto? Zato što ratuju sa mudarom. Kaže, imamo pleve mudara između nas, nevjernici ratuju s njima, ne možemo ti dolaziti, pa smo u svijetim mjesecima, jer tada nisu ratovali, to je gledano Tada su mogli hodat, kaže, dio imana je da daš petinu ratnog plina. Zašto je to njima rekao, a on im prije nije rekao? Zato što oni prije nisu bili u prilici, nije bilo važno to da znaju taj dio, jer ga nisu upražnjavali, a ovi su imali priliku, ratovali, znači obično imaju plijen. I dio imana je da se pokori Allahovoj naradbi, petinu toga da u sure muslimana, kako se sure Enfal navodi, Allahovi poslaniku, to jest to ide u kasu muslimana za potrebe muslimana. Jel shvatate to? Ja, znam da ima isto jedan primjer gdje se sve to isto spominje na kraju kaže se rodbinska veza. Znači, taj koji je slušao, poslanik je primijetio da je važno da mu naglasi da je rodinska veza održavanje rodinska veza dio imana. To nas dovodi do novi fajde, a to je da mi, kad se obraćamo ljudima, govorimo ono što je važno za njih. I da damo ovaj, akcenat na ono što je važno za to koji nas sluša u tom trenutku kad prioritet je recimo za današnje naše muslimane? Namaz. Šta se širka? Dobro, to je normalno, podrazumijeva se, ako ima vidova širka da radi, to je obaveza. Tevhid širk, prioritet za to ovdje ide svjedočenju Mahmed Resulima. Zatim namaz, nima šta s čovjekom preći tako ne klanje. Mhm. Prvo mora klanje. Možeš mu reći, ne moraš ti Ne treba mu govoriti. nemoj. Ne, ne, to što ti radiš, na primjer, nastavi ti je to. Daj sam počni klanjati, razumiješ? Može, ono- nije problem. On ako radi od sebe neki pa has, prosti smiješ, smiješ mu reći, onaj, to što ti radiš, nema vezi. Hajde, na primjer, on puši, još nešto radi, pije, primjer, ide po diskotekama, ovo, ono, nekad pije. I ti kažeš, nema vezi, hajde ti klanjaj, nastavi ti to rad, ali, ali počni klanjati. Ono, može, ne treba mu reći, nema vezi to što radiš, nego treba ga, ono, da pođe klanjati. Jer će opet doći vrijeme kad ćeš mu reći da ne smije piti. A on kaže, ja neću, pa moram onda ovo prestati, moram ovo. Dobro, moram to je njegovo. A da mu, kad on, na primjer, da odgovor, kaj ne mogu, moram onda sve prestati. I kaže, pa ne moraš, aj bar počni klanjati, razumiješ? Takav koji tako kaže, obično neće i to da mu kažeš. Jel ne? Jesi kad doživio tako koji kaže tako da je prihvaćao kad mu kažeš ne moraš ti. Obično. Znači, ti što radi, ti ne moraš potencirati to. Ali ne moraš govoriti ni, ni, ni za, nego ide prioritet, znači namaz. A to o tome nećeš govoriti. Ako on potegne, ti njemu nemaš reći halal ti, nije mu halal to radi. Znači, pazi, pravilo je kod nas da ja sada mogu da ne govorim o nekim stvarima. Tako li nije? U redu, recimo sport gledanje utakmice. Ja mogu imati neki stan mišlje ovako onako, ali mislim da nije vrijeme o tome sad da se govori ljudi veci. Na preči stvari. I ja šutim. Ali ako me neko pita, nije mi dozvali na slagati vjeri. Ako baš pitaš, kada ću? Problem. Znači, ali prioritet je onoga što se stavlja akcenat, mi stavljamo akcenat kad govorimo, govorimo o prioritetima. A to je namaz u ovom slučaju. A zaka, post. Pa ihač na kraju krajeva za one koji imaju mir. Vorehahu manerba. Pa. A zabranio im je četvera. To četvero je sve vezano za piće. Jer su pitali za ojban i pitali su znači šta smiju piti. Pa im je zabranio al duba, alhanta, madduba, alnaqir, almuzafet. To su sve posude u kojima se hurme brzo ukisane. Razumijete to? Dubato je tikva, oni je iskruže pa stavi i on u tikvi drže te hurme i ona se vrlo brzo ukiseli za manje od 24 sata. U Zefe to su isto posude o, o, ove ovaj, panjeve, oni su nekad koristili od, od stabala, pa onda iskruži taj panj, očisti ga, izglancaju ga u, u ove, ovaj, i u njemu drže tu poklopi od ozgo, to je nešto kuburat kod nas. Pa stave one od ozgo i onda to se ukiseli, i bude alkohol. Ti kad staviš recimo hurme u vodu i držiš ih, ne znam, dva dana, ono postane ko vino opija čovjek. Znači sve su to posljedne, znači zefed, e, tako da. E, kaže u Lema, ova naredba poslanika sa samim tim ljudima je derogirana kasnije. Čime je derogirana? Derogirana je hadisom, a što znači derogirana? Znači da važi jedno vrijeme, pa onda prestani važno. Zabrana. Derogirano je hadisom poslovnika sallallahu alaihi wasallam da je svaki hamr haram, a hamr je sve što opije. Znači, čovjeku je dozvoljeno da kiseli u tim posudama. On je njima zabranio u početku zato što teško e, da, da ne, ne nađu ovaj razliku između onoga što opija i ne opija. Kasnije je poslanik sallallahu alaihi ashabima rekao da smiju piti sve i svih posuda do granice opijanja. I to je propis koji važi danas. I to dolazi ono da je poslanik sve stavio hurnovu vodu. Znači stavio hurnovu vodu do granice opijanja. Zato su u nekim hadisima stoji da je poslanik sve pio ovaj, to jedan dan i onda bi drugi dan pio i da ako bi ostalo šta bacio. Jer bi već posle toga počelo se kisariti posle jatanko. Znači, dozvoljeno je sada kisariti šljive, to dozvoljeno kisirati hurme, dozvoljeno kisirati grožice. Do koje granice? Do granice opijanja. Znači, kad to postane opojno piće, onda je to zabranje. I onda ove posude nisu uopšte važeće, znači one više ne važe danas. Može u bilo koju posudu čovjek staviti u bure ili ne znam nija šta, ali pod jednim uslovom da to ne dođe do granice opijanja. Sad možemo razgovarati recimo o bezalkoholnom pivu da li je dozvoljeno ili nije. Propis u vezi s tim gradi se na dvije mesele. Prvo, da li je bezalkoholno pivo, da li bezalkoholno pivo znači da nema alkohola ni vala? Drugo, da li je proces dezalkoholizacije bio nakon alkoholizacije ili nije došlo do alkoholizacije nikako? Jel razumijete to? Znači, da li je to ta tekućina bila alkohol ikad ili nije? Pa je onda alkohol vađen i oblažavan u njoj? Ili jednostavno ta tekućina ima svoj proces do određene granice dok ne postane alkohol, pa on to utoče u te flaše? alkohol ima odgovor na ta dva pitanja, ima odgovor na bez alkohola pivo. <laughs> to što se tiče alkohola, ako stoji na njemu da ima 0,0%, onda u tom slučaju, ja ne znam da oni smiju to po standardima nekim slagat. Pa smiju oni sve slagati. Pa ne smiju oni se slagati. Ne, mislim, pazi, oni imaju svoje zakone zbog sebe, ne zbog muslimana. Znači imaju svoje zakone za sebe, jednostavno imaju ljudi koji imaju diabetes, imaju ljudi koji imaju zdravlje, inspekcije, ono. Ako zaista piše 0,0%, onda ne znam da li smiju slagati ili ne zbog tih inspekcija koje su gore. Mislim da ne bi trebalo. A pitanje da li je bilo alkoholizacije prije ili posle, ja zaista ne znam. Ako neko zna o tome znanje, to treba provjeriti. Ako je bilo, Ako je bilo to je tada problem, jer ovaj, da li se alkohol može ponovo pretvoriti u, u dozvoljeno piće ili ne to je mesela, koji postoji zaista duga i široka razlika. A to sam kraj sad svodi na sumnju. Šta znači sumnju? Ja pitao. Meni je sumnju. Ne, ne, ne. Pazi, ne, ne, ne. Meni može biti sumnjivo, ali možda nekome ko zna te procese nije sumnjivo. Znači sumnjivo, ono kad posle se nam kaže halal jasan, haram jasan, između njih imaju ovaj, sumnjive stvari. Kaže Ulema, sumnjive stvari to, to je nešto što je relativno, individualno. Što je meni sumnjivo, nekom drugom nije. Razumiješ mi? Znači, Svaka znači, stvar u znači, šarijetu ima što je halal i što je haram. Ali meni nešto može biti sumnjivo što drugome nije, recimo. Drugom je nešto sumnjivo što i čovjek ako <clears throat> ono što je njemu sumnjivo u datom trenutku stane, tada se će srlo svoju vjeru od tih sumnjivosti. Ja sam čak čuo da u one sokoje, znači vitaminski, oni stavljaju radi okusa malo oko nekoj procenatu. A to je išla kao jedna osoba sad ono oko provjerala, nije tu sad inspekcija bila ovo ono, ne? Ono. Pazi, imaju stvari koje su u principu halal i u principu haram. Zašto je problem, su, problem nije problem, nego jednostavno šuba koju neki ljudi imaju oko piva? Zato što je pivo u principu haram, alkoholno piće. Al sok je u principu halal. I onda tu nekakve misli, možda bi moglo biti, ne trebaju tu utjecati na dozvolu ili ne. Jel razumijete to? Ne. Ali ovdje imamo princip da ovo alkoholno piće i sad nije više. Ja sam prije nekoliko godina čitao one od, od Halilovića, od Mehtića. U horizontima je izašao taj govor o tom bezalkoholnom pivu i on je tvrdio u tom trenutku da on u razgovoru sa tim ljudima koji se bave tim kažu da je nemoguće potpuno očistiti ovaj, tu tekućinu od alkohola. Sada Allahu alam, ne znam. Dalje, sljedeći hadis. Od Ibn Abbas radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kada je poslao Muaza u Jemen, rekao mu, inneke تخدم قوما على قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة زكاة تؤخذ من أموالهم وترد على فقرائهم فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوقع كرائم أموال الناس Poslanik sa Seleme poslao je Muaza u Jemen, a Jemen je područje gore da na arapskom poluostrvu, sve što dolazi nije današnje granice Jemena kao države, nisu te granice koje su bile Jemen, je ovaj, nosilo naziv sve ono područje gore iznad Saudijske Arabije, iznad Nične. A kao što je recimo uh, Oman nosio naziv sve ono što je bilo dole današnje države koje imaju Emirati, Kuwait i Oslan, to se sve zvalo Bahrein i Oman i U Jemen je slovo Muaza da uči ljude vjere, a to su bili kršćani. Kad se kaže ovdje sredbenice knjige, misli se na šta? Na kršćane. vi znate onaj događaj pred poslanikovo poslanstvo pre poslanikovo rođenje, naime događa sa slonom Abraha i one njegovi, to su bili kršćani koji su napravili jednu veliku ogromnu crkvu, pa je e, s namjerom da ljude privuku u tu crkvu da dolaze na hađ, da ne idu više kod Kabe. Jer je taj vladar rekao, to je mizirno kao nekakva stara kuća od kamena, svi ti ljudi dolaze, hoćemo novu veliku da dolazi tu. I onda je jedan Arapin Beduin došao i da izvinite izvršio nuždu u toj crkvi koju su oni napravili. I onda to je naljutilo, naravno, tog vladara i on je krivo s vojskom i slonovima da to sruši, sruši kjavu. I znate šta je bilo u tom događaju sa slonom? A, u svakom slučaju, poslanik sallallahu sve nam je slavo daje u ta mjesta. I slavo je Muaza u to u Jemen, među njih, da ih uči vjeri, da ih poziva u vjeru. I onda mu je napomenuo to, rekaoši da dolaze sljedevicima knjige, to je znači da treba da se pripremi, da bude spremani na raspravi, jer to su ljudi koji imaju znanje, imaju knjigu, i kaže im šta treba prvo uraditi. Prvo ih pozovi da ibadet čine jedino Allah. Ima li vajta ovog, ko što je u Kitabu te vidio, da se kaže neka prvo bude u što ćeš ih pozvati la ila ila U trećem rivajetu kaže u šahadet. Kaže u lema ti rivajeti tumače jedan drugog, što znači da je srž i suština šahadeta la ila ila ila I to je razlika između ahlu sunnita i racionalista opet. Racionalisti kažu svrha, svrha šahadeta je odnosno svjedočenje da nema Boga osim Allaha, da potvrđujemo da je jedan Allah jedini stvoritelj. Ne znam kako se naziva, ali oni tvrd, racionalisti generalno, Mortezile, Džahmije i ostali, kažu ovaj, e, da je svrha šehadeta lajna, da, da je priznanje da Allah stvoritelj i da jedini on stvar. Međutim, ovi rivajeti, što je pri, ovaj, stavi cijelog Arsuneta, je da je srž tevhida, srž uh, svjedočenja la ilaha i ibadet. Jer ovdje kaže, pozovi da i ibade čine jedino Allahu. U drugom rivajtu kaže, neka prvo što ćeš i pozvati bude la ilaha illallah. To dvoje kad spojimo, imamo jedan spoj koji kaže da je srž svjedočenja la ilaha illallah, ibadet. Ibadet. Kada to priznaju Allahu Đelešanu, <clears throat> obavijesti da im je propisao pet dnevnih namaza, ako to priznaju, onda ih obavijesti da im je propisan zekat, e, koji se uzima iz njihovih imetaka i daje se njihovim siromašnim, pa kada to uzmu, onda se čuva njihovih najboljih imetaka. Znači imamo ovdje namaz pa zekat, drugo ovaj namaz govori o prioritetima tevhid, namaz, zekat. Drugo, ne ide se na, na, na, na jedno dok ne prihvate drugo. E, treći, imamo kod zekata važni neki mesela. Prvo, uzima se iz njihovih imetaka, što znači da muslimani imaju ljude koji uzimaju zekat. Znači, ne donosi čovjek. Znači, dođe, imam recimo, nazovemo ga ministarstvo za zekat i osnovu. I dođu ljudi, popišu i uzmu. To se odnosi samo na stoku i usjeve. Na zlato, srebro i novac oni ne uzimaju imetak, nego to čovjek donosi. Čak i u islamsku državu. To je nešto što je prepušteno čovjeku i A na stoku i usjeve to oni procijenuju, dođu ljudi, procijene na broj stoke, koliko ide i šta. To prvo. Drugo, uzima se osrednji imetak. Znači čovjek ako daje on zekat na stoku i na usjeve, ili dođe neko da uzima to od njega, uzima koji imetak? Osrednji. Ni najlošiji, ni najbolji. Međutim, ima li vlasnik imetka pravo da da najbolje za zekat? Ima. Ovdje poslani nam kaže svojim radnicima na zekatu, ne uzimajte najbolje, to, na to nemate pravo nego imate pravo na srednje. Ali ako čovjek od sebe da imetak najbolji, najbolju devu recimo, najbolju u ovcu ili ne znam šta, onda ima pravo na to. To je njegov imetak i kaže hoće očito da da njegov. Ali oni koji uzimaju nemaju pravo. Da uzimaju osim srednji. I treći propis ove sa zekatom iz ovog hadisa je da su, e, da su siromasi najpreći od svih osam kategorija za koje se daje zekata. Znači od zakata se prvo gleda da se podmiri, podmiri ovaj, potrebe siromaha, jer su oni tekstualno ovde spomenuti od svih osam skupina, što znači da su najpreći. Znači podmire se siromasi, pa onda ostalim kategorijama se daje. I druga stvar iz ovog hadisa koja je važna za siromahe, da se zekat iz jednog mjesta dijeli siromasima tog mjesta. I zato je čovjeku propisano, ako daje zekat, da ga daje u svom mjestu. Siromasima i svom mjestu. Jer kažu, hadis uzima se od njihovih bogatih i daje se njihovim siromašnim. Znači, iz tog mjesta. I zato Lema kaže, nije dozvoljeno prenositi zekat jednog mjesta u drugo mjesto davati dok se ne podmire potrebe tog mjesta. Hmm. Šta je mudrost u tom postupku? Mudrost u tom postupku je da ovaj, ide se, rešavaju se problemi lokalni, pa onda se ide na, na globalni. Znači mi, ako imamo recimo zemce zemlje, imamo siromaha ljudi koji nemaju za ogrem, nemaju za odjeću, nemaju za stan i tako dalje, nemaju za brak. I potrebe braka ulaze u zike. Znači, dajem se za mehar, dajem se za, za ostalo, jer je brak potreba kao i hrana ovaj, kad se to namiri tim ljudima tu, jer je to bogatstvo tog mjesta, i oni su najpreći da ga tu podijele među samom, onda u tom slučaju ide se dalje ako postoji potreba.